28 skirsnis Žaveras atkirto, greičiau, eime. Entonacijoje, kurie buvo pasakyti šitie du žodžiai, buvo justi kažkoks siutingas atšiaurumas. Žaveras nepasakė, greičiau eime, jis pasakė, greičiau eime. Jokia rašyba negalėtų perduoti tų dviejų žodžių tono. Tai jau nebuvo žmogaus kalba, tai buvo urzgimas. Šį kartą jis nesielgė kaip paprastai, jis nieko neaiškino, net neparodė įsakymo areštuoti. Jam Žanas Valžanas buvo savotiškas priešininkas, paslaptingas ir nesugaunamas, mislingas varžovas, su kuriuo jis penkerius metus rongėsi, niekaip negalėdamas jo įveikti. Tasai areštas buvo ne kovos pradžia, bet pabaiga. Todėl jis trumpai te pasakė, greičiau eime. Tardamas tuo žodžius, jis nežengė nei vieno žingsnio, jis tik tai sviedė į Žaną Valžaną tą žvilgsnį, kurį paprastai mesdavo lykokį kablį savo nelaimingas aukas ir jas traukte pritraukdavo prie savęs. Tai tas pats žvilgsnis prieš du mėnesius buvo perveręs Fantiną lygi pat kaulų smegenų. Suriekus žaverui, Fantina atsimerkė, bet juk ponas meras čia, kogi jai bijoti. Žaveras žengė į vidurį kambarių ir sušuko. Tai ką, eis ar ne? Nelaimingoji apsidairė aplinkui. Kambaryje nieko nebuvo įskyrus vienuolę ir poną merą. Į kągi jis galėjo kreiptis tuo bjauriu tu? Aišku, tik tai ją. Ja. Jis sudrebėjo. Ir štai išvydo neįtikimą dalyką, tokį neįtikimą, kad nieko panašaus jai nebuvo pasivaidenę, nei klaikiausiame lygos klėdesyje. Jie pamatė, kaip sekliai žaveras pagrebė už apikaklės poną merą, pamatė, kaip ponas meras nuleido galvą, jai atrodė, kad griūva visas pasaulis – Žaveras iš tikrųjų paėmė Žaną Valžaną už apikaplis. Ponas merė sušuko Fantiną. Žaveras nusijokė, nusikvatojo tuo širpių juoku, kuris jam apnuogindavo visus dantis. Jokio pono mero čia nebėra. Žanas Valžanas nebandė atstumti rankus laikančios jį už redingoto pikaplis. Jis tarė, žaverai. Žaveras jį nutraukė. Aš tau esu ponas inspektorius. Pone, vėl pradėjo Žanas Valžanas. Aš norėčiau jums vienam pasakyti porą žodžių. Garsiai, saky garsiai, atkirto žaveras. Su manimi reikia kalbėti garsiai. Žanas Valžanas kalbėjo toliau nuleidęs balsą. Aš turiu jūs vieną prašymą. Aš tau sakiau kalbėti garsiai. Bet to niekas be jūsų neturi girdėti. O kas man darbo? Aš nenoriu klausytis. Žanas Valžanas atsigrėžė jį ir paskubomis labai tyliai ištarė – duokite man tris dienas. Tris dienas, kad galėčiau nuvykti parvežti šios nelaimingos moters kūdikio. Aš užmokėsiu, kiek reikės. Jūs galite mane lydėti, jeigu norite. Žiūrėk, tu juokauji, sušuko žavers. Iš tikrųjų, nemaniau, kad tu toks kvailas. Tu nori pasprukti. Tai ir prašai, kad duočiau tris dienas. Sakai, nori parvežti šitos mergos vaiką? Ha, ha, ha, puiku, čia tai puiku. Fantinas sudrebėjo. Mano vaiką sušuko ji. Parvežti mano vaiką? Vadinasi, mergytės čia nėra? Seselė, atsakykite man, kur kozetė? Aš noriu savo kūdikio. Ponas Madlenai, ponas merė. Žaveras tryptelėjo koją. Štai dar vieną atsirado. Ar nenutilsi kekšę? Niekinga šalis, kur katurgininkai valdo miestus, o prostitutės laugomos kaip grafienis. Ne, ne, dabar viskas bus kitaip seniai metas. Jis įsmeigė į Fantiną akis ir pridūrė, vėl suimdamas įgniauštą Žano Valžano kaklaraištį, marškinius ir apikaklę. Aš tau sakau, čia nėra jokio pono Madleno, čia nėra jokio pono mero, čia yra vagis plėšikas, čia yra katurgininkas, kurio vardas Žanas Valžanas. Jį aš ir laikau, štai kaip. Pantinas taiga atsitėsi, pasiremdama sustengusiomis rankomis, pažvelgiai Žaną Valžaną, pažvelgiai Žaverą, pažvelgiai vienuolę atvėrė burną, Lik norėdama ką pasakyti, iš jos krūtinės gilumos įsiveržė kažkoks gargesys, dantys ėmė kalenti, jis jelvartingai ištėsė rankas, konvulsiškai graibydama pirštais aplink save, tarytum skęstantis žmogus, kuris ieško į ką įsikipti, paskui sudribom priegalviau. Jos galva atsitrenkė į lovos galvugalį ir vėl nulinko ant krūtinės įžiota burna atmerktomis akimis užgesusių žvilgsnių. Ji buvo nebegyva. Žanas Valžanas uždėjo savo ranką ant žavero rankus, kuri laikė jį, ir atgniaužė ją, kai būtų atgniaužęs mažo vaiko rankutę, paskui tarė žaverui. Jūs nužudėte šitą moterį. Na užtek, suriko įsiutė žaveras. Aš čia atėjau ne pamokslų klausytis. Apseisime be jų. Sargyba pačioje. Tučto jau einam, o kad ne, antrankiai. Kambario kertėje stovėjo sena gerokai aplūžusi geležinė lova, ant kuriaus priguldavo nakčia būdėdamos seserys. Žanas Valžanas priejo prie tos lovos, vienu akimirksniu atplėšė jos galvūgalį, kas jo raumenims buvo visai nesunku, nes tasai vos laikėsi, jis įtraukė storą virbą ir pažiūrėjo į žaverą. Žaveras atbulas pasitraukė į durų pusę. Žanas Valžanas, laikydamas rankoje geležinį strypelį, išlėto ėjo prie Fantinos lovos. Priejas atsigrėžė ir tarė žaveroj tokiu tiliu balsu – kad vos galima buvo girdėti. Aš jums nepatariu mane liesti šiuo momentu. Reikia pripažinti, kad žaveras sudrebėjo. Jam dengtelėjo mintis pasišaukti sargybą, bet Žanas Valžanas galėjo pasinaudoti tą akimirką ir pabėgti. Todėl jis nieko nedarė, tik paėmė už laibojo galo savo lasdą ir atsišlėjo į durų staktą, neišleisdamas Žano Valžano iš akių. Žanas Valžanas alkūnė atsirėmė į lovos galvų galio bumbulą ir, nulenkęs galvą ant savo ranko, žiūrėjo į nejudamai gulinčią fantiną. Jis ilgai šitai primojo, susikaupęs, paskendęs mintise, tylus, matyt užmiršęs viską pasaulyje. Jo veidas ir poza reiškia tik tai begalinį gailesį. Po kelių šio mąstymo minučių jis pasilenkė prie Fantinos ir tyliai kažką jai kalbėjo. Ką jis pasakė? Ką galėjo pasakyti šis pasmerktas vyriškis šiai numirusiai moteriai? Kokie buvo jo žodžiai? Niekas pasaulyje jų negirdėjo. Ar numirėlė išgirdo juos? Esti jaudinančių iliuzijų, kuriuose galimas daiktas glūdi aukščiausia teisybė. Tikra yra tik tas, kad sesuo Simplicija, vienintelis šio įvykio liudininkas, vėliau dažnai pasakodavo, kad tuo momentu, kai Žanas Valžanas šnipždėjo jausį fantinai, ji aiškiai mačiusi palaimingą šypseną jos išbliškusiuose lūpose – ir blandžiuose vyždžiuose pilnuose mirštančiojo nuostabos. Žanas Valžanas abiem rankomis paėmė Fantinos galvą ir ją patogiai paguldė ant priegalvio, kai būtų padariusi motina savo kūdikiui, sumezgė jai marškinių kaspinėlius ir sutvarkė plaukus, įsibrukusius ją iš pokyko, paskui užmerkė jai akis. Fantinos veidas tuomet atrodė apgoptas keistos šviesos. Mirtis – tai įžengimas į amžiną spendesį. Fantinos ranka karojo nusvirusi nuo lovos, Žanas Valžanas atsiklaupė prieš tą ranką, švelniai pakėlė ją ir pabučiavo. Paskui atsistojo ir atsigręžęs į žaverą tarė jam, dabar aš jūsų valioje. Prideramas kapas Žaveras pristatė Žaną Valžaną į miesto kalėjimą – Pono Madleno suėmimas sukėlė pajūrio Montreilyje sensaciją, arba tikriau sakant, neregėtą susijaudinimą. Mums labai liūdna, bet mes negalime nuslėpti, kad išgirdę tą vieną žodį, tai buvęs katurgininkas, beveik visi nuo jo nusigrėžė. Per kokias dvi valandas visi užmiršo visą, ką jis buvo padaręs gero, ir jis beliko tik tai katurgininkas. Tiesa, reikia pasakyti, kad niekas dar tiksliai nežinojo, kas buvo įvykę rase – Visą dieną visame mieste tik ir buvo girdėti šitokios ir panašios kalbos. Jūs dar nežinote, jis ką turgininkas atlikęs bausmę. Kas toks meras? Kaip ponas Madlenas? Taip, nejaugi. Jis visai ne Madlenas, o turi kažkokią klaikę pavardę. Bežanas, Božanas, Bužanas ar dar kitaip. Ak, dieve mano, jis suimtas, suimtas. Sėdi miesto kalėjime, kol perkels kitur. Kol perkels? Tai turi perkelti kurgi jį perkils? Jį dar teis prisiekusiųjų teismas už tai, kad jis kažkada kažką apiplėšė ant vieškelio. Namat, aš taip ir maniau. Per daug jau šitas žmogus buvo geras, per daug tobulas, šleikščiai tobulas. Jis atsisakė ordino, dalydavo pinigus visiems vaikpalaikiams, kuriuos tik suteikdavo. Man visuomet atrodė, kad čia slypi kažkokia nešvari istorija. Ypač piktinosi juo vadinamieji salonai. Viena sena dama – Baltosios vėliavos laikraščio prenumeratorį, išklojo savo mintį, kurios gilumo beveik negalima išmatuoti. Aš dėl to visai nesisieloju. Tai gera pamoka buonapartistams. Šitaip išnyko pajūrio Montreilyje fantomas, kuris kažkada vadinosi ponas Madlenas. Tik trys ar keturi žmonės visame mieste liko ištikimi jo atminimui – senoji dorininkė – kuri jam patarnaudavo, buvo jų tarpe. Tos pačios dienos vakarą ši geroji senutė sėdėjo savo sarginėje, vis dar negalėdama atsipeikyti apnikta liūdnų minčių. Fabrikas stovėjo visą dieną uždarytas, vartai užrakinti, gatvė tuščia, visuose namuose nebuvo nieko, įskyrus dvi vienuoles, seserį Perpetuja ir seserį Simpleciją, kurios būdėjo prie Fantinos palaikų. Apie tą valandą, kada ponas Madlenas paprastai grįždavo namo, šaunioji durininkė mašinalė atsistojo, iešėmė į stalčiaus pono Madleno kambario raktą ir žvakidę, kuriais kiekvieną vakarą šviesdavosi, kopdamas laiptais į savo butą, paskui pakabino raktą ant vinies, nuo kur jis paprastai jį nusikabindavo, ir šalia pastatė žvakidę, tarytum būtų laukusi jo pareinant. Po to vėl atsisėdo kėdėje ir susimasti – vargšė geroji senutė visą tai padarė nesamoningai. Tik tai po dviejų valandų su viršum ji pakirdo iš savo minčių ir sušuko. Šia tau viešpate Jėzau Kristau, o aš į raktą užkabinu ant vinies. Šią akimirką sarginiais langelis atsidarė, pro angą pasirodė ranka, paimi raktą, žvakidę ir uždegė vaškinę žvakę nuo lajinis, kuri degė ant stalo. Dorininkė pakėlė akis ir nustėro įsižiojusi, gneuždama šauksmą, kuris jai vos neįsiveržė iš gerklės. Ji pažino šią ranką, šiuos pirštus, šią redingoto rankovę. Tai buvo ponas Madlenas. Kelias sekundės ji negalėjo ištarti nei žodžio, ji buvo netekusi žado, kaip vėliau sakydavo, dėstydama šį nuotikį. Dieve mano, tai jūs, ponas merė, sušuko ji pagaliau, o aš maniau, kad jūs. Jie sutriko, nes jos sakinio pabaiga būtų buvusi nepagarbi ir dėl to netitikusi jo pradžios. Žanas Valžanas jai vis dar tebe buvo ponas meras. Jis užbaigė jos mintį. Kalėjime, tarė jis. Aš ten buvau. Išlaužiau geležinį lango virbą, nušokau nuo stogo ir štai esu čia. Dabar einu į savo kambarį, o jūs suraskite man seserį Simpleciją. Ji be abejo prie tos nelaimingosios moteriškės. Senutė tučto jau pakluso. Jis nieko jos neprašė, jis buvo visiškai tikras, kad jinai saugos jį geriau negu jis pats. Niekuomet niekas nesužinojo, kaip jam pavyko patekti į kiemą, netidarant didžiųjų vartų. Jis visuomet su savimi turėdavo vesraktį, kurio buvo galima atsirakinti mažus vartelius, bet kalėjime jį juk turėjo iškratyti ir tą visraktį atimti. Šie aplinkybė taip ir liko neišaiškinta. Jis užlipo laiptais, kurie vedė jo kambarį – Viršuje pastatė žvakidę ant paskutinės laiptų pakopos, tyliai atidarė savo duris, apyčiopom priejo prie lango, uždarė jį, uždarė langinę, paskui sugrįžęs pasiėmė žvakę ir vėl įėjo į kambarį. Šis atsargumas buvo reikalingas. Mes atsimename, kad jo langas buvo į gatvę ir iš ten žmonės galėjo pastebėti šviesą. Jis apsidairė aplinkui, metė žvilgsnį į stalą, kėdę, lovą, kuri jau tris dienas nebuvo paliesta – Niekur nesimatė jokių už vakarykštės nakties netvarkos pėdsakų. Durininkė buvo apruošusi kambarį, iš pelenų ji buvo išėmusi ir tvarkingai ant stalo padėjusi du geležinius jo lasdos angalius ir 40 tiesų monetą pajuodusią nuo ugnies. Jis paėmė lapelį popieriaus ir jame parašė. Štai du mano lasdos angaliai ir iš mažiulio žervė pavoktoji 40 tiesų moneta, apie kurią aš kalbėjau prisiekusiųjų teisme – ir padėjo ant to lapų sidabrinę monetą ir du geležinius angalius taip, kad jie tučto jau kristų į akį kiekvienam, kas įeis į kambarį. Iš spintos jis įėmė senus marškinius ir juos suplėšė į kelias dalis. Į tas drobės keutė suviniojo sidabrinę žvakides. Jis anaip tol nesijaudino, neskubėjo ir viniodamas vyskupo žvakides kramtė atsikandęs gabalą juodos duonos. Galimas daiktas, kad tai buvo kalėjimo duona, kurią jis įsinešė bėgnamas. Šitai buvo nustatyta iš duonos trupinių rastų ant kambario grindų vėliau, kai teisingumo organai ten darė kratą. Kažkas tyliai du kartus pasibeldė į duris. Prašom, tarė jis. Tai buvo sesuo Simplecija. Jos veidas buvo išblyškęs, akys paraudusios, žvakidė jos rankoje drebėjo. Žiaurus likimo smūgiai turi tą ypatybę, kad nors ir kokį mes būtume pasiekę tobulybės ar sudiržimo laipsnį, iš mūsų aš gilumos jie ištraukė žmogiškąją prigimtį ir ją priverčia pasireikšti išorėje. Šios dienos sukretimai vienuolę vėl pavertė moterimi. Jos akys buvo užverktos į drebėjo. Žanas Valžanas buvo ką tik parašęs keletą įlučių popieriaus lape ir padavė jį vienuoliai tardamas. Seselė, įduokite šį raštelį ponui klebonui. Raštelis nebuvo sulenktas. Ji metė jį žvilgsnį. Jūs galite perskaityti, tarė jis. Ji perskaitė. Prašau, pona klebona, pasirūpinti visu tuo, Ką aš čia palieku? Teikitės apmokėti mano bylos išlaidas ir pasilaikyti už palaidojimą moters, kuri šiandien mirė. Visa kita telieka vargšams. Sesuo norėjo kažką pasakyti, tačiau tik suvapėjo keletą nesuprantamų garsų. Pagaliau jai pavyko ištarti. Gal ponas meras norėtų paskutinį kartą pamatyti tą vargšę moterį? Ne, atsakė jis, mane gaudo ir gali suimti jos kambaryje o tai sudrumstų jos ramybę. Vos įspėjo ištarti šiuos žodžius, laiptuose kilo didelis triukšmas. Jie išgirdo bildant žingsnius laiptuose ir senąją durininkę garsiai šaukiant spiegiamų balsu. Pone mielas, prisiekiu viešpačių dievų, kad visą dieną ir visą vakarą niekas čia nebuvo įėjęs, o aš juk nei valandėlės nebuvau atsitraukusi nuo durų. Vyriškas balsas atsakė, bet tame kambaryje dega žiburys. Tai buvo žavero balsas. Šito kambario durys atsiverdamo sustodavo dešinį kampą. Žanas Valžanas užputė žvakę ir atsistojo tame kampe. Sesuo Simplicija atsiklopė prie stalo. Durys atsidarė. Įėjo žaveras. Koridoriuje buvo girdėti daugelio žmonių šnipždėjimasis ir durininkės įtikinėjimai. Vienuolė nepakėlė akių, ji meldėsi. Ant žydinio stovinti žvakė labai menkai švietė kambarį. Žaveras pamatė seserį ir sumišę sustojo. Mes atsimename, jog pati Žavero esmė, jos stichija, kuriais alsavo, buvo gilus kiekvienos valdžios gerbimas. Jis buvo vientisas žmogus ir nepripažino nei prieštaravimų, nei pribojimų. Savaime suprantama, bažnytinė valdžia jam buvo aukščiausia už visas kitas. Jis buvo pamaldus, vykdė bažnytinės priedermes ir šiuo atžvilgiu buvo toks pat pedantiškas kaip ir visais kitais. Jokyse kunigas buvo dvasia, kuri negali suklysti, vienuolė jam buvo būtybė, kuri nežino nuodėmis. Šie žmonės jam buvo sielus, atskirtos nuo šio pasaulio klasieną, kurios vienintelės durys atsiverdavo tik tam, kad pro jas išeitų tiesa. Pamačių seserį, jo pirmoji mintis buvo pasišalinti, tačiau jame buvo gyvas ir kitas jausmas, pareigos jausmas, kuris valdingai įstūmė kitą kryptimi – Jo antroji mintis buvo pasilikti čia ir išdrysti duoti vienuoliai bent vieną klausimą. Prieš jį buvo toji sesuo Simplicija, kuri nei karto savo gyvenime nepamelavo. Žaveras tai žinojo ir kaip tik dėl to ją ypatingai gerbi. Seselė, tarė jis, jūs viena šiame kambaryje. Stojo baisė akimirka ir vargšė durininkė vos nepalpo. Sesuo pakėlė akis ir atsakė, taip. Vadinasi, kalbėjo toliau žavers, Atleiskite, kad aš dar klausiu, bet tai mano pareiga. Vadinasi, jūs šį vakar nematėte vieno asmens vieno vyriškio. Jis pabėgo, mes jo ieškome. Ta žmogus vardu Žanas Valžanas. Ar jūs nematėte jo? Sesuo atsakė, ne. Jis sumelavo. Jis sumelavo du kartus pagrečiui, vieną po kito nesviruodama greitai, taip, kaip žmogus pasiaukoja. Atleiskite, tarė žaveras ir žemai nusilenkęs išėjo. O šventoji mergelė, jau daug metų, kai jūsų nebėra šiame pasaulyje, jūs jau seniai susijungėte su savo seserimis, skaiščiomis mergelėmis ir su savo broliais angelais amžinosios šviesos karalystėje. Tegu jums bus įskaitytas rojuje šis sumelavimas. Sesers liudėjimas žaverui buvo toks įtikinantis, jog jis net nepastebėjo vienos keistos aplinkybės. Ant stalo stovėjo kita žvakė, kuri buvo ką tik užpusta ir dar tebesmilko. Po valandos kažkoks žmogus greitai žingsniavo tarp medžių per rūką iš pajūrio Montreilio Paryžiaus kryptimi. Tasai žmogus buvo Žanas Valžanas. Du ar trys prekvežiai, kurie jį buvo suteikę paliudijo, kad jis nešėsi kažkokį ryšulį ir buvo apsivilkęs palaidinę. Iš kur jis paėmė tą palaidinę? Niekas niekada nesužinojo. Beje, prieš kelias dienas fabriko ligoninėje buvo miręs vienas senas darbininkas, kuris paliko tik savo palaidinę. Gal tai ir buvo toji pati palaidinė. Dar vienas žodis apie Fantiną. Visi mes turime bendrą motiną žemę. Šiai motinai ir buvo sugražinta Fantina. Klebonas tarėsi gerai daras, o gal ir iš tikrųjų gerai padarė, iš paliktų Žano Valžano pinigų kiek galima daugiau paskyręs vargšams. Jukasgi tai buvo per žmonės, katurgininkas ir prostitutė. Štai dėl ko jis padarė tik tai, kas buvo būtinai reikalinga. Palaidojo Fantiną kuo paprasčiausiai – bendruosiuose kapuose. Taigi, Fantina atgulė tame kapinių kampe, kuris priklauso visiems ir niekam, kur už vietą nereikia mokėti ir kur vargšai dingsta be pėtsakų. Laimė, kad Dievas žino, kur surasti sielą. Fantina nuleido į tamsą, paguldė tarp kaulų, nežinekam priklausančių, jos dulkė susimaišė su kitų dulkėmis, ją įmetė į viešųjų kapų duobę, Jos kapas buvo panašus į jos patalą. Viktoras Jugo, Vargdieniai, pirmas tomas, vertė Pranas Povilaitis. Vilnius vaga 1972 metai. Įgarsino Lietuvos aklųjų draugijos garso įrašų namai. Skaitė Saulius Adomėnas. Vilnius 1979 metai.